protecti sanon cae medion en publicae transportiloi. Ciu taga movigiado estas essenza por la bonfarto cae sano de homo. Ciu vivas en campara medio, exemple en villaggio, tiu povas facile iri exteren por labori en fresha aero au por promeni Ciu vivas en granda urbo, tiu besonas publicain transportiloin, por atingi en urban parkon, au por forlasi la urbon, por promeni en natura medio, sen automobila trafico. Cai ancau villagiano, volas foie forlasi sian locon, por preni agrablain impressoin el alia bela loco por tio necessas usi autobusoin, au fervoioin, cae tio costas. Luxemburgianoi estas feliciae, charce ili, publicae transportiloi estas sen page useblai. Sed en aliae landoi, oni devas aceti bileton. Au por la concerna veturo, au por ciui veturoi, ciuin oni povas fari dum certa periodo tago, semaino, monato, au iaro. Cai tiui biletoi povas validi, au nur por transportiloi de unu trafic entrepreno, au por tuta aro da trafic entreprenoi en la regiono. Tiui abonoi farigis tre popularai, char ne plu necessas aceti bileton por nur unu sola veturo, sed ancora pli popularai estas biletoi, kiwi validas por tuta lando, por prescau ciui publicai transportiloi. Tian bileton oni enconducis en Austrio en octobro de la jaro 2021. Gi validas dum unu jaro ecte la dato de aceto, cae gi raitigas por lo uso de ciui publicai transportiloi, inclusive de rapidae trainoi por longae distanzoi. La presoe por la diversae cel gruppoi, iunuloi, plencresculoi, pensiuloi, estas tre favorae, cae tio instigas tre multain homoin al aceto. Oni povas diri, che tiai abon modeloi presentas malalt soilan solvon oni devas nur unu foie en jaro decidi, ciu oni volas cae povas suficie el profiti la tutiaran bileton. Cae tiam oni estas libera, oni povas usi la bileton au por regulae veturoi, exemple al laboreio, au por spontanae veturoi, exemple por excursoi al belae locoi, se la vetero estas suficie bela tiu ci lasta eblezzo estas precipe alloga por pensiuloi, char ili tiel povas el profiti la eblezzoin fari excursoin au pli longain voyagioin dum belai tagoi. Tia malalzoe la solvo estas ancau besonata el technica vit puncto, nome la trafic entreprenoi ja preferas in biletoin, do che la passaggero presentu ce controllo sian billetton sur ecrano, do sur apparato, ciu capablas montri la concernan cuo ro codon sur ecrano. Tio ja estas vaste acceptata ce la iuna generatio, ciu de infanaggio cutimas usi tia in apparatoin. Set, por la maliuna generatio, tio estas pli malfacila afero multae pensiuloi ne shatas daure usi apparaton, char ili ne estas lertai en la manipulado, cae char ili devas ciam zorgi che la batterio de la apparato estu suffice chargita. Tial por ili, la uso de plasta carto au de papera bileto estas preferinda. En Germanio, oni jus en conducas tut landan abonon por ciui publicae transportiloi, excepte de la long distanzae trainoi. Gi costas quardec nau euroin en monato. Temas tamen pri abono. La monata pago estas automate prenata e la bank conto de la usanto. Oni povas ciu monate nuligi la abonon. La tiel nomata Germanio bileto estas abonebla cefe en la interreto, cae gi aperas sur la ecrano ie la unua tago de la validezzo. Oni povas anca omendi plastan carton, cae oni povas, ancora oggi sta fino de la iaro 2023, ricevi paperan bileton, do podo fo dosieron, cio estas heime el printebla, por ciu un uopa monato. La bileto, iam estas vendata ce tut landai cae regionai trafic entreprenoi, cae gi equalidos la unuan de maio. La echo estas grandega, cio causas problemoin en la administra laboro, set fin fine multae logiantoi de Germanio, cae de naibarae landoi, pobos ofte resigni pri uso de automobilo cae tiel protecti sian sanon, cae la medion.